La granda frato. Ecte 2002 existas tiu iare en la PLE granda Brasila televit canalo dum quelcae monatoi programo numita BoBoBo, acronimo de la angla lingua esprimo Big Brother Brazil, Granda Frato Brasilo. Mi ne shatas gin, ne niam spectis gin, excepte ce la comenzo dum quelcae minutoi por excii pri quio temas. Sed mi supposis che la titolo a alla granda frato de la libro 1984 de George Orwell, quion mi leges anto multe da jaroi. Ciam mi vole scribi citiun articolon pri la granda frato, mi sercis in la interreto pri Bobobo bo bo cae trovis jenain informoen pri tia programmo. Granda frato estas populara reality show, realetza spectaclo, in kio, dum circa o tri monatoi, grupo di homoi, cutime mal pli ol de quin, estas enslocita in ia resideo, sen contacto, exemple per interreto, con la extera mondo. La partoprenantoi celas resti la domo gis la lasta tago, ciam la spectantaro electos per vocdono, interet au telefone, la gainanton, ciu ricevos grandan premion. La ideon crei tian realezan spectaclon, in cio partoprenas ordinara homoi, electitai de la publico, Homoi, quiu estas rigardata ed igvat camerao du de quar horo in ciu tage, ec havis in 1999 John de Moll, directoro de Nederlanda Televido. La nomo de la programo estis inspirita per a esprimo Granda Frato in la libro 1984 de George Orwell. Minun exciis ancao que tia programo existas au existis en proximume seste glandoi. Rilate la mensi itan libron, ne nur trovigas articolo en la esperanta Wikipedia per gi, sed gi estis traducita en esperanton in 2001, cae tiu versio ec legeblas in la intereto. La Wikipedia articolo informas interalie, che in citiu libro Orwell presenta sian vision sul occidenta mondo in 1984, in ciu la individuo dronas in tutte senespera espera lucto contra o totalisma registaro. En antoparolo la esperante versio de la libro, la traducinto scribis, cial la iaro 1984. Nu, la autor diris che li pripensis diversan jaroen, sed 1984, quarde quin jaroen post la jaro in kiu li vercis la romanon, shainis egale tauga kil iu ein alia jaro in la tiame malproxima estontezzo. La mondo in 1984 estis utopia la uno vid puncto, cae mal utopia la alia. Ni, la leganto in la iaro 2001, versaine gioias che la anto vidita mondo de 1984 ne realigis. Ciu tamen gi realigios jam anto la iaro 2008? Interessa demando, pri quiu indas multe pripensadi. Tio est scribita anto presco dudec iaro cae cia estas la situatio nun concerne alla granda frato. La granda frato estas la totalisma registaro quiu vidas cion. Sur la unua pagio de la romano oni legas La afficio estis til farita che la oculoi sequas vin dum vi movas vin. Granda frato rigardas vin, diris la vortoi sub la bildo. Alia fraso estas La visaggio con nigra lip haroi rigardes di cio grava angulo. Estis tia afficio sulla fronte della domo tui contro lia domo. Granda frato rigardas vin, diris la vortoi. Cai nun, anto quelca iaroi oni comences vidi in certa locoi la averton, ridetto, vi estas filmata. Do oni avertis la homoin che ie esas cascita camerao che u filmas cion. Poste oni installis cameraoin cascitain cae ne cascitain in ciam plida locoi, sen averti pri ili. Ili servas principe por clarigi crimoin, exemple rap attacoin en vendeioi cae domoi, sed ancao en publicae locoi, cae accidentoin. Pro tio, pli cae pli da privatae personoi instalas ilin. Cae la registaroi instalas ilin en pli cae pli da locoi. Rilate la laste menciitan facton, la opinio de la publico estas dividita. Iui consideras che la cameraoi estas necessai por clarigi cae ec eviti crimoin cae accidentoin. Aliai opinias che temas pri invado alla privata sfero cae che la registaro volas profiti de la filmita scenoi por observi cae regi obiigi la popolon, iu mette ciel in la libro 1984. Cae nun existat ancao droneoi, pri ciui nia collaboranto Andreo Bach diris la 9 de februaro, sur terra installajoi connectitae e con satellitoi permessos observi nin con la precisetso de dec centimetroi. Droneoi possedos tiuin informoin ni. Cil ein, cil mi alludis, esas du flancoi de la afero. Unu flanque plia securezzo, cae ali flanque invadu de la privata sfero, con la menciitae eblae sequoit. Nun existas pli cae pli da observado de oniae agoi, crom peri de cameraoi, ancao peri de la interreto. Sed, in tio caso, gi ne causas pli da securezzo. Cio profitas de tio estas cefe firmaoi, cioi usas tian observadon por reclami. Mi diris cefe, char ancao registarai au jura instansoi povas usi gin por clarigi crimoin. La firmaoe excias cion cion oni faras, publice ca eble ec private in la intereto. Se exemple mi sercias sur mia compufono hotelon au flugon por mia ferioi, au acetas libron au ion ein, tui ne nur sur la compufono, sed ancau sur mia computilo aperas offertoi por tiai aferoi. Do la firmaoi jam registris miain sercioin cae acetoin, cae do oni povas fari ninion ciu restu secreta. Granda frato, granda problemo.